Egazti gripe oraindik aktualitatean, gaitza eta horren ondorioak jasan behar izan dituzten eh, laborari batzu biltzen dira egun eta bihar, bihar nuan kolokio bat entzat, Konfederazioan peizanek eh, proposaturik, zuzendaritzako kide den eh, Mikel Iriberen gurekin ahatsalde hona. Baizu Filialaren geroa ere gogoetatzeko momentua izanen da, ordon, zergatik antolatu nahi izan dituzue bi egun Egun hauek ba, egun hauk uh, gaia pilpilian baitzen, duela zenbait hilabete, uh, gizu kolokio bat gaur egun iteko udazkenan hemen uh, da intzinetik uh, eh, pentsatu, eta hoi joan den primaderan eskualerian eh, gertatu zenaren ondorioz, bereziki, nola defenditu ziren horre batzu ez hiltzeatu ziagatik beren egaztiak. Pentsatu genuen, ba, ordu hartio zenbait hilabete, hainbeste gauza gertatu zen uh, eh, gaiunekin, landesetan, uh, tarn, jertz, uh, eh, frantzia ego alde hortan guzian, eta bazela ordua, uh, udari buruz eta udazkenari buruz, ondoko sasoin hagin hain uh, gogo eta aldi bat egiteko, Maiaren itzulian ezartzeko ba ikerlariak, ba administrazioa, hemengoa eta parisekoa. Eta ba Eh, sektoreko eh, egazti, sektoreko arduradunak, hor itabi deitzen den eh, organismo bat, interprofesione itxurakoa, eta eta biztan dena, elgarrizketa horren uh, muinan, uh, ba parte hartzaile, ba entzule, uh, laborariak, eta uh, sindikateko ordezkariak, eta sindikatean uh, ez ere, biztan da, hori dikia da, idekia da nahi duenari eh, gaiari interesatzen den guziari. Mm. Egun eta bihar, beraz iragaiten da hori, biler eh, errian, paue alde hortan, eh, egazti gripea zari garelarik, zerta zari gira, zeinetan unkidu orduan eritasun horrek? Eritasun horrek azken bi urtetan uh, unkidu, uh, finki unkidu uh, egazti askuntza, bedeziki gibergizena egiten zuen uh, ahate askuntza, Eh, land departamentoan biztan da, inguruko departamentoetan uh, eh, izan dira uh, galtze, uh, itxuraz galtze handiak, baina izan da bereziki uh, legedia bat uh, lekuan jarria izan dena administrazionaren aldetik, hanitz uh, eta egazti hilazi dutelaik uh, gaitzaren geldiazteko, beraz ba askotan uh, gertatzen den bezala, laborarien ikuspegitik hasteko gaitzaren kontrako neugiek uh, eh, iduri ute, gaitzak baino gehiago hiltzen duela, mhm. baina hori beste eh, fangotan ere jadanik uh, fogatu agin mhm. ba, kalte handiak izan dira, biztan da laborari askorentzat eta txipientzat oino nekeago berri zortik abiatzea. Eta eh, erran ditake, biztan da, zer handiak ere, eh, estatuarentzat estatuaren zat, pa behar diren, pa indemnizatu behar baitira eh, kalteak, eta biztan da ez duela administrazioneak, ez duela estatuak ere, e, dirutza ezartzeko gogorik ondoko urtetan e, gauzek ez baute oberat egiten. Ordean nola ulertzen duzu ulako mm, egin moldea, azkenean uh, galtze bat balin bada denentzat, bai frantses gobernuarentzat uh, dirua itzuli behar baitu, du eh, eman behar baitu, kalte ordain gisa eta uh, ekoizleen ere, uh, nolaz? Ah, <clears throat> sartuak gira, mm, laborantza mundu uh, berezi batean, eh, e, laborantzaren evoluzioak untara eraman gaitu eh, leku askotan, eh, asko konzentratzerat eh, aztegiak, eh, e, alimaleko eta animale handanak badira bereziki landesetako gune askotan, eta edo zoen gaitz urbiltzen delarik, be, ondorioak, sekulakoak izaten dira, da gaur egun uh, joan den eh, primaderakoa ikusiz, eh, gure ipar eskoalerian uh, ez dela baita ekonomia aldetik ondurio hanitzik izan ez baita biztanda uh, aztegi hanitzik klase hortakoik, baina direnak ere uh, hein batekoak baitira edo txipiak, beraz hauek ez dute ez dute gaitza bera baitez bada jasan eh, gauza bera gertatuko zen eh, hain txeo, hein batekoa gelditu balire eta bertze departamentuetan ere aztegiak bainan, eh, oa, gero hain beste garatzen delarik eta sektore bat, ekonomiaren eh, sektore bat, aztegiak ikaragarriak uh, bilakatzen direlarik, eh, edo zoen gaitz heldu bada, uh, sekulako kalteak dira uh, laborarientzat, eta eta biztan da, botere publikoa entzatu. Eh. Mm. Azkuntza handiak, azkuntza tipiak, eh, bon, konfederazion peizanek eh, beti azkuntza tipiak defenditu ditu. Hor biak nola desberdin duko zenituzke, oien bien arteko desberdintasunak zoin dira? Arrisko gehiago badu biztanda azkuntza handiak, Eh, lehen txau eh, entzun genuen hor kolokio hastean uh, eh, Bretaniatik dinikako uh, ikerlari bat hor, da Frantzia mailan eta sasun uh, saileko uh, ikertetxe nausia erraiten zaukun, alainan azken uh, amagurtetan amagaldi emendatu dira haztegiak zuen eskualdeko horreku batzuetan, eta bera, biztan da, arriskoak ere, hainbatez, uh, hamagaldiz, uh, emendatu direla, ba, hau matematikoa da, eta beraz, gaur egungo sistema unek haztegiak handiak eginez, uh, eta bereziki unek ekartzen duena, uh, Aztegi batetik uh, bertzerako mogimendua eh, geldiga, gelditu gabea izanez, uh, ba bazka ekartzeko, ba animalen karreatzeko, eta hein batetik bestera, aldatzen baitira leku askotan, uh, bakizu sohta azten dira atetipiak leku batean, beste batean azten dira eta neugri bat arte, eta azken uh, eh, frangotan, azken aztegi batera eramaiten dira gero, eh, gizenta azteko, handik ekentzen dielarik, eh, oino beste leku batera hila azteko, uh, animalen ahatunatak ere, uh, sistema untan txekulakoak dira, eta eta gure eskualdeko uh, az, az, hegazti aztegi frangotan, ez da bat ere hola gertatzen, frangotan erosten dituzte erosten dituzte ba ahatekipiak, bainan handikarat, bere gazten dituzte eh, frangotan uh, ontsa baliatuz, eta berek galkatzen dituzte ahatiak direlarik, eh, gure eskualdekoek, uh, batek baino gehiagok, berak hile erazten ditu ere, beraz unek denak egiten du, ba, biztan da, uh, egazti behar dela bizitzeko laborariaren zat, baina mogimendu hau ere, orokorian uh, eh, eta oino ez dut aipatu bazka, frangok uh, eh, hartu ere muien inguruan eta berek, uh, berek fornitzen dutela etxaletik, beraz kariskoak eta eta modeloa pentsatzen dut nunbait hortik baditakela uh, guziz dena ezpada aldatu nahi ere mogimendu oien sistema tipitu behar da, eta eta gaur egun hola zatitzea laborantzako atalak, eh, batzuek sor, bertzek uh, eh, haz, bertzek galka, eh, bertzek uh, hil, uh, eta bertzek uh, bazka zat forni, ba uh, ez da kaiz bat eltzen denean uh, niundik ere segurena, eta ez da hasteko guk uh, proposatuko genuken eh, modelo iraunko hmm. Azkenian, uh, ikusirik deskribatzen duzuna, pentsa dit, lehengo maneretarat itzultzia dela ideia? Lehengo baseri motetarat? Lehengo baseri modeloak bazuen, uh, etzuen auturik, aintxe hor, bestela egiteko, baina uh, bazuen abantailbut uh, etxeko zetxeko egiten zen gauza frango, kuruzatzen ziren jendeak eh, animaliak baino gehiago, eta eh, ekonomia aldetik uh, abantailak baitz, bazituen dudarik gabe, eta kantitate gutxiago ekoiztuz bizipide hobea ateratzen baitzen. Ez da gauk proposatzen dugun hau uh, lehengoaren itxudakoa balin bada ez da lehengoa zelakotz, da gure ustez eh, geroko modeloa iraunkorra hau delakoz bakarrik gainetateko guziak erakutsiak dituzte beren einak eta beren e, nora ezin joanak ba biztan da osagarri aldetik ba ere ekonomiaren aldetik eta e, e, aldetik bakizu Industriaren mendu hortan sartzen zirenean, eh, prezioak ez dituzu eh, zuk erabakitzen, eh, edo sekulan baino gutxiago erabakitzen dituzu zuk laboraria barimazira. Mhm. Erabakiak dira edo zure kooperatibaren aldetik, edo mundu mailako prezioen eskuzira, edo, edo saltegia handien esku guk proposatzen dugun, Uh, edo haintzinatu nahi ginuken, eh, favoratu nahi ginuken uh, laborantzak, uh, Uh, nahi luke ere laborariak bere, eh, bere saria, bere lanaren ordain, eta hori uh, eh, urbilagoko hageman baten bidez uh, erosleekin uh, alainan berak atxikiz uh, alduen neurrian balio erantzi, erantzi dina. Hmm, orduan, erra mesala, egazti gripearen ondorioak, filiararen eh, geroa, eh, ez tabaidagai, gaur eta bilar biliar eh, herrian, konfederazioan peizanek antolaturik. Berdin bukatzeko, Mikel Iribarren azken galdera bat, hortik zer nahi duzue, nahi duzue proposamenak atera, diakinik, ba, azkenean, frantses gobernua eta ekonomia horrek hori olako proiektuai uzkur dela, horiek gabe egiteko atera bideak uh, eh, asmatzeko tan ziste berdin? Ez dugu eranen uh, hasi haintzin edo hasteko mementoan ze aterako den, hau uh, hemendik egun batera eginen den ondoriotzapen lana da. Uste dugu hasteko guk uh, gaitz hauek hartu dutela, hartu duten indarra, uh, lekuan jarria den eh, sistema hori, uh, lehen txau haipatu dutan hori, batzuek uh, sail bat, beste kondokoa eta gainetatekoek uh, azkena, ez dela, ez dela iraunkoga, ez dela jasangarria, uh, eta segurtasun, osasun aldetik kaltegarria dela, gaur egun laborariek jasaiten dituzte hainbeste neuri uh, eh, laborantza industrialorek behartuak baititu ikaragarriko eh, zehaztasuna, zogoztasuna, garbitasuna eta gainerateko. Guk pentsatzen dugu eh, beste molde batean uh, animaliak uh, e, alainan uh, horik denak mendratzen aldirela, haatunat horik denak ekipitzen aldirela, uh, bihar eganen dautzugu seekiago ze ondorio atea dugun, bitartean hor bada ez da importante bat biegunez bi egunez, Ba, ikerlarikin, ba, administrazioarekin, eta eta eskualdunak bagira hemen uh, multso bat, ba, gai hau biziki minbera dela gure eskualdian, uh, joan den atkimaderan etxaldetan uh, hitzera utzi ez diren animaleen gatik, uh, horxe birasuneko uh, atesortegi horren gatik, eta uh, hau denak hor sartuak dira uh, solasetan, eta, eta gu hor gira uh, elgarrekin uh, gerorako laborantza uh, defendatzeko eta, eta asmatzeko ere nun Beraz, ba, biar, biar, xeekiago, emengo, ondoriak. Mm Jakinik, eh, egia da, parte hartzaile eh, eta izlari desberdin hainitz, eh, badituzuela hor, bi egunez, biler errian erran bezala Konfederazion Peizanek antolatzen duen bi eguneko kolokio hortan, Mikel Iribarren Mileskerre. Eskerzu di.